FANOC. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a estas dúas oriñas en lingua galega. E o equipo, pois, somos sempre os mesmos, como dice a canción, esa cantiga galega, somos os mesmos. Eh, nas vías de son, se non fora por el, pois, isto non salió ao aire. A Fernando, moi boas tardes, Fernando. E hai que o meu carón a Xulio Couchil, o meu compañeiro que estamos aquí pois para realizar este programa. Moi boa tarde, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes, un día máis a Galegos Novais. E este que fala, pois tamén desde Galegos Novais de Radio Samboy, pois Armando Fernández. E como é de costume, pois encetamos así este este este platiño de cultura pois con algo adubiado con algo de música, que xa Fernando pois nos ten por aí preparado. Así que Fernando, dalle o play. Bueno, baixamos un pouquiño a música do mismo autor que imos a falar con el. Vale, imos a <laughs> eh, Eloi Caldeiro. Vale, vale. Eh, grupo, eh, vamos... O grupo Bat <laughs> sí, señor, do grupo Bat Pois vamos a falar con el agora que está xa de viaxe carón a Barcelona, carón a San Boi, <laughs> vale, que o teremos aquí en San Boi eh, mañán e despois estará en Gracia tamén. Vale. Pois, amigas e amigos, moi boas tardes, Eloi. Hola, boas tardes. Boa tarde, Eloi, moitas grazas por atendernos. <laughs> Incomodamos un chisquiño, pero é eh, eh, eh, conveniente que os nosos ointes saiban da, da, da, da vosa entrada aquí mm, en, en San Boi e en, en Gracia, en, en Barcelona, non? Mañán en San Boi. Sí, mañán en San Boi e, e pasado en, en os tradicionarios. E, bueno, pois pues, estamos de volta a Cataluña. Logo, estos días me preguntaban amigos meus cataláns que como tardáramos tanto en ir, ¿no? Porque nos 80 e nos 90 eh, cada dous ou tres anos cando sacábamos discos íamos por aí a presentalo e como como levamos ahora pues, o mellor 20 anos non? o sea, uh -huh. cuestión de... que e bueno, pois pues, eh, eh, bueno, pues, moitas veces non se vos voltas a vista atrás que pasou, non, non sei para que bueno, pois pues, a realidade é que pois pues, temos uns compromisos e por exemplo, sobre todo cando se probaban, hai cousas en Cataluña que sobre as letras galegas e todo isto, ao mellor nos temos compromiso en outros sitios e vai pasando o tempo, e vai pasando o tempo, e un, un ano sí, outro non e tal, e ao final acaba repatando. Pero ahora con 40 anos, bueno, xa 41, mm. eh, que íbamos a facer esta xira, xa tínhamos previsto facelo, e evidentemente eh, Barcelona, que é unha praza onde eh, por moitas eh, circunstancias, pero basicamente por, por a cantidad de galegos que, que estáis aí, que están a traballar durante ya hay tanto tiempo... con la cultura galega ...no podíamos dejar eh, pasar de, retomar de retomar esa, esa relación público músicos con, con bueno pues con todos los galegos también en Cataluña de dos catalanes evidentemente pero <laughs> básicamente bueno nuestra música es aquí... ...y queremos bueno, pues españala pues desde eh, sitios como Argentina o Brasil o tantos sitios como hemos estado donde hay diáspora y donde hay pues, mucha gente... de aquí que eh, bueno, pues que tuveses que por, por circunstancias diversas eh, marchar, bueno, pois pues, tamén é unha forma de conexión co país, non? Uh -huh. Se, se mal non lembro, ti eh, fuches o pioneiro en fusionar músicas, música galega con outros ritmos e estilos de música, non? Sí, isto, xa, ven xa finais dos 70, cando o primeiro grupo de rock galego que se fixe na historia, que fixen eu barato nos anos 70 a mediados dos 70 logo a partir dos 80 cambiamos cambiamos cambié a historia e empezamos a facer eh, música de raíz galega pero con instrumentos de rock uh instrumentos de pop ¿no? o sea aquello que en aquel momento era tan rompedor e tan absolutamente novo, novedoso bueno, hoxe é algo totalmente normalizado, pero aquel momento non creas que non costou, incluso críticas de decir que era música, musical etcétera, etcétera. Pero fue un camino que iba a correr todo el mundo porque era un, camino lógico, o sea, no eh, éramos rapaces que queríamos hacer música para un país que merecía. y -huh. Y, y aquello para, para en vez de escuchar los Rollins o escuchar los Beatles o los Kings, o tantos grupos in, ingleses o mismo españoles como los Módulos o Fórmula 5, etcétera, etcétera, lo que pretendía era hacer una música eh, para xente da miña xeración, ¿no? Uh -huh. de cando tínhamos 20 e pico anos, e é logo que, o que fixemos, non? E logo, e, bueno, pues, andando os anos, os outros músicos eh, tamén fixeron ese camiño, e, bueno, pues, estamos aquí 41 anos despois, que dice, dice rápido, pero non, pero, bueno, pues, hai, moito, hai moito traballo e moita historia polo medio. Moito traballo detrás, moito traballo feito. Pero agora con músicas frescas, non? Que vindes con moitos ánimos para poder celebrar ese cumpleanos e ao mesmo tempo a facer disfrutar a todos os eh, asistentes ao vosso concerto, non? Sí, efectivamente, vamos presentar un, un parte dun novo disco que sairá, presentamos aquí eh, eh, o 23 de decembro, será a presentación oficial, pero xa vamos a adiantar o, eh, tanto en San Boi como en Gracia en no, no tradicionarios vamos a hacer un percorrido por, por la historia de los diferentes discos 12 uh -huh. 12 discos eh, de estudio más recopilatorios, etcétera Con cual eh, vamos a hacer un percorrido vamos a tocar algunas canciones de este nuevo disco que se llama Clan Atlante ¿no? Y bueno, pues con muchas ganas porque a última vez que tocamos tocamos, está, subimos eh, hai dous anos en Moscú, estaba mm. representando a Radio 3, a, a emisora da Radio Nacional de España, que nos escolleu para representar representarnos en, en Moscú na URT. Euroradio URT. Folk Festival, sí. Sí, sí claro. pues, é a última vez que tocar, que estuvemos eh, arriba no escenario, o próximo día será ma mañá, San Boi, non? No, sé, claro, no, no, no, no. Sí, sí, sí, efectivamente, sí, bueno, pues mira, de Moscú a San Boi. Oh, sí, sí, ademais eh, acórdome que, que eu, eu son asiduo precisamente a Radio Nacional de España entonces mm. foi José Miguel López, non? O do sí, Discópolis que, sí. que de verdade que foi unha excitada ademais unha representación mm, española pero galega propiamente dita que... Sí, absolutamente, claro, que cantando en galego un Moscú pois eh, non o pode dicir moita xente non? No, no, no, no, no. representación española pero galega propiamente dita sí, sí, absolutamente Eh, pois eh, porque bueno, precisamente pa, parabéns tamén, non? A, a precisamente a, a que fala de televisión española, a corresponsal de televisión española en de Rusia, de en Rusia sí. ten raíces galegas. É de, Lugo, é de Lugo, é de Lugo. É de Lugo, é de Lugo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, de verdade que vamos a disfrutar con vosotros eh, hai que hai que poñerse eh. non sei se haberá xa mm, mm, entradas para, para o de Calniño porque me parece que estaban casi esgotadas ah, eh, eso nos dixo Ricard Ricard Ross dixo que, ¿Sí? que por certo é un grande abandeirado voso Sí, porque eh, con Ricard eh, estuvo aquí eh, en eh, Lugo tocando co, co seu grupo caso, eh, con eh, Ross, que é unha nova banda parte de Río, sí. acaba de constituir oita, estuvo aquí porque eu convoquei a unha serie de grupos hai un mes ou un mes e medio, aquí en Lugo, bueno, montei un centro cultural que se chama Caldea e Factoría Cultural, onde hai cines independiente, hai restaurantes vegetarianos onde hai música cada, cada despues das cenas os fines de semana, mm -hmm. temos unha sala de concertos para mil persoas, estivo, estivo aí tocando xunto con, eh, con Ronche, un grupo vasco, un acordeonista vasco wow. Ah, magnífico. Ole, sí. Sí, sí, sí os entrevistamos. Luna, xa, xa, xa tivemos unha entrevista un, con eles precisamente, un, sí, sí. Sí, un músico cántabro e tamén xente de Canarias a, a eh, Miguel Afonso, un mm. acordeonista tamén moi bon, porque o, o, o que pretendía e o que acabamos de facer, que vamos a empezar a promocionar ahora, é eh, estos cinco grupos vender un festival itinerante onde eh, vai haber gastronomía, vai haber música, vai haber con, eh, conferencias, mm. eh, masterclass e tal, etcétera, etcétera, e bueno, contacté con todo eles, todos aceptaron, estuvemos, estuvemos aquí durante eh, cinco días en, en Lugo facendo isto, mm e ahora isto vamos a trasladar a diferentes sitios, co cual eh, eh, eh, Ricard, que é un magnífico músico e persoa, sí, pois sí. se involucrou muitísimo e dixo, oi, pois xa que vais a, a tradicional e vou organizar algo tamén en San Boi tal, e este é a cuestión, non? Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Foi el precisamente o que nos dixo poñedevos en contacto con Eloi que van a vir sí, co, sí. co grupo Brad. A verdade é que un, bueno, é unha tradición. Eh, eh, eh sodes quizáis dos, dos máis antigos de todo de, dos grupos galegos sí, de, de, de sí, folk, eh, non? Empezamos eh, no 80 milladoiro, non, somos os, os, os máis antigos da que quedamos en pé, non? Porque <laughs> a verdade é que eh, de aqueles principios dos 80 onde recorríamos medio mundo sí. a cuestión é que eh, bueno, as modas e outras cuestións eh, mm. foi, foi decaendo incluso eu creo que eh, o gran eh, fun que organizei todo o Xacobeo do 93 todos os concertos sí. co cual eh, eh, aí foi o gran pulo porque lle metín a todos os grupos que habían en aquel momento, tocaron por todos lados, convocamos uh -huh. concursos de gaiteiros, concursos de folk, sí, bueno, eh? trouxemos Tra... grupos de Irlanda, un grupos enorme. de Canadá, sí, sí, sí. de todo o mundo, ¿no? Un traballo, y, oye, eh, tes que facer mención a, a aquel traballo que tamén se publicou na, na Voz de Galicia, onde se recollían a maior parte de, de, toda la, de todos sí. os di CDs discos que se publicaban en Galicia, non? Sí, aquilo foi unha colección que eh, galegos, puxemos un 80.000 fogares galegos unha colección a historia de toda a música galega, o son de Galicia. Claro. Pero vendimos un millón, fixemos un millón en medio de discos en catro meses. Non? Uh -huh. unha cousa absolutamente espectacular. Non volveu, non se volveu a, a editar. A, decir algo parecido, sí. porque foi un, un acontecimento absolutamente increíble. Non? Era un traballo que eu levaba parte de marketing de Ahora Galicia o que lanzou as colección de libros, de discos, etc. etc. Sí, sí, sí. No, muchas veces eh, non hai peor... Eh, eh que da, que da mesma madeira. <laughs> Claro que sí, claro que sí. bueno, a verdade é que eh, eh, a que lo representou, bueno, é eh, eh hoxe en día o que queira falar de música galega ten que ir a esa biblioteca que, que ti fundaxe, ou polo menos que ti sí, puxeches en marcha, non? Sí. Sí, absolutamente, porque aí está todo eh, todo o fol galego pero tamén está a, a clase, eh, as orquestas, tanto a Filarmonía como a, a Sinfónica de Galicia, pero tamén hai algunhas orquestas místicas como satélites, o sea, foi un pouco, sobre todo, apoiado no que é a música galega, pero tamén eh, collendo outras outras músicas, como as músicas medievais, eh, como xa digo, as músicas das orquestas, de, que, que non, daquela non é o que hoxe nos, que, despois aconteceu as orquestas, non? Como, -huh. bueno, eh, eh, todo, todo ese compendio, bueno, pois pues, pues, eso, hai 80.000 fogares galegos, que son moitos, uh -huh. eh, eh, que teñen ahora pois, pues, unha colección de música e outra de libros, etc. Habería que... País Haberé que pedirlle, non sei a quen, pero a mellor ti tamén podes podes eh, dirixila o feito de digitalizar a maior parte desas cousas, non? Porque hoxe en día as novas tecnoloxías eh, piden tantas cousas e a mellor eso tamén se podería poñer en marcha para que quen quixera, polo menos consultala, puidera achegarse a ela, non? Sí, sí, eh, sí que se pode facer outro día, non hai moito falaba falaba con responsables de xunta aquí de que que a música é un ben de interés cultural como é a, a arquitectura, uh -huh. a, a, ou, o, a pintura, etc. Uh -huh. E moitas veces eh, non son no, os propios responsables políticos, non son eh, conscientes de que mm, desaparecen cousas, de, de, non desaparecen físicamente, pero que, por exemplo, ahora parte de, de, de, eh, da, da grabación da música galega dos anos 70 compraron as todas os Uh -huh. Claro, por eso por eso de, eu decía eso de digitalizarla por feito de documentación por cualquier, sí, cual, cual, cualquier estudioso, por non sei, de, de cualquier tipo de literatura mesmo, non? Sí. Pode bus, buscar documentación con respecto a, a pues, non sei, cualquier grupo o que acabas de decir ti ou cualquier canción determinada que a mellor gracias a esa mm, grande eh, biblioteca que ti fundache, que ti, ti en marcha, pois pues, o mellor pois pues, sirvelle para para facer un, un traballo científico final de curso, non? Eh, sí, sí, sí, sí, é unha posibilidade. O que pasa, claro, todas estas cousas de digitalización é necesario ter, ter axuda, porque claro, claro, eh, hombre, eh, claro, é un traballo claro, claro. Eh, que sí, te sí. custe importante, sabes? Sí, no, sí, e, a ver, quen, quen, quen é o machaca que apón, claro. claro. <laughs> hai que, hai que pagarlle claro. a alguén para que eso faga... Para claro, que eso faga sí. funcionar. Claro, claro. Sí, é un traballo barro, sí, sí, sí pero sí. bueno, pero evidentemente, ser... eso sería ideal. Eso, eso, pero... pero... Pero eu digo que, que se pode pedir. Eh? Yeah. Claro, sí, sí. é <laughs> con... outra cosa que cho Exactamente, eh. contra o vicio de pedir hai a, claro. a virtude de, non dar, o revés, o revés, non? Cristo pedir pero non sei. <laughs> Eso, daranche pero non sempre, claro que sí. Pois fai poucos días, bueno, eh, precisamente onte, Pois eu cando me apoio no ordenador poño de, mus, eh, de música de fondo poño, pois busco Son Galicia Radio, que da Radio Galega sí. uh -huh. e, e aí estabas ti Está el, É que tamén ten un programa de radio Sí, si, sí, sí eu teño un programa de radio eh, porque temos unhas, unhas emisoras de FM aquí en Galicia que colle que colle casi todo o territorio. Sí, sí. Pois pues eu a través de internet puño de fondos. Te, temos que falar, xa che, xa che dixen es outro día de, de sí, sí, sí, sí, sí. Temos que falar a ver se si somos capaces de, de emitir algunha das nosas eh, eh, non sei, eh, eh entrevistas sí, sí. ou de algunha das co nosas cousas, pois pues, a mellor mm, non sei, un intercambio ou, ou polo menos sí, poñer sí. unha pequena plataforma para que a, a xente saiba que aquí en Cataluña tamén falamos galego e que algunhas cousas poden servir para que Hombre, así... claro, é que O problema é que eh, no país desconocense moitas cousas porque, eh, por eso, por o que falo eu da, do famosa o, o castrexismo galego, non? Cada un mm. no seu caso o seu rollo, non? Sí, sí. O que se trata é de, de, de implementar eh, eh, a posibilidade de intercambios, non? O sea, sí, eh, de que, claro. de que non só de música, estamos falando mellor de, pois eu que sei, un rapaz que está empezando en pintura que pode ser sí, pon no centro de Barcelona, que pode vir aquí. Exacto. Viceversa, ou, o, eh, o exemplo que decía o, o exemplo que vamos a poñer en marcha precisamente este, esta fin de semana que vamos a, a dar a coñecer despois de 35 anos en, no Culturgal de, de, de, de, de Pontevedra sí, sí, que é o noso premio de, sí. o noso premio de poesía Rosalía de Castro. Xa, Claro, claro, claro. Y, e que todas estas cousas eh, solo se... Eu creo, eu creo esa máxima que dice solo se... Eh, valoro que se coñece, co cual claro. se tú descoñeces unha realidade, ni na, non a podes valorar porque sí, non a coñeces. Si, si non falan de ti non existes, que eh, eh, claro, claro, claro. Eh, e máis en este mundo absolutamente desbocado totalmente cunha unha cantidad de información Enormes. salvaxe, sí, sí. que é básico de que, que estés presente, se si non estás presente non non existes. Sí. Aí que fagas as mellores cousas do mundo, non? Sí, visibilidade, visibilidade, sí, efectivamente, esa é a palabra. Bueno, pois pues, agradecer agradecemosche moitísimo a tú os minutos que que nos dedicas ya, Oye, yo, pues ya, e eh, nos, xa sabes que desexamos moitísimos éxitos e eh, moitísimo triunfo aquí en, bueno, xa o tes casi garantizado porque non é a primeira vez que ves aquí o sea, sí, exactamente no, no. <laughs> xa tocamos en Monjuí claro, tocamos no? eh, en, en algunhas discotecas aí en Cornellá e sempre lembro con moita satisfacción no parque de Cornellá sí. un ano que debía haber ali 20.000 persoas sí, sí, sí, sí, e ainda se, absolutamente... seguimos facendo esa festa de, de no, no, xa, xa. no corpus sí, sí sí, sí. pues teremos que volver Claro que sí. Claro que sí. Sí, señor, hai que hai que voltar outra vez. Efectivamente. Moitis... Bueno, pois moitísimas grazas, eh, en fin, que Pues que tiñes moitos éxitos eh, a ver intentaremos chegarnos hasta ali, eh, lo menos saudarte bueno. personalmente. Moitísimas gracias, Eloi. A vos, a vos por, por ofrecernos a vos a, a vos emisora para e o vosso programa para estar aí presentes con todos os galegos. Moi ben, moitas gracias. Boa tarde. Graciñas a vos. Boa tarde.